Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Sapa Sawa Sutta, discourse on all asawas. And we would like to invite Bante Bhawarathamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề bài pháp thoại hôm nay là kinh tất cả các lậu hoặc và chúng con cung thỉnh Bante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa thú, sa thú, sa thú. Ok. Sava Soa à, Sota. It is coming in from Majjhima Nikaya. Bài kinh Sabasawasutta tới từ Machimanika, Machimanikaya Trung Bộ Kinh. Saba uh, à, asawa. À, Saba means all. Asawa à, uh, we will translate it easily. Uh, defilements. So all defilements. It means Sapa là tất cả và Asawa chúng ta dịch một cách đơn giản đó là các phiền não hay là các lậu hoặc thì Sapa Sawa có nghĩa là tất cả các lậu hoặc hay tất cả các phiền não. Okay, we will give this a talk. Before giving in talk, we will pay respect to Buddha, the owner of Dharma, by reciting in the Modasa three times. Và trước thời pháp thoại chúng ta sẽ bắt đầu đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bậc pháp chủ bằng cái tụng Nam mô Tassa ba lần. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato arahato ừ. samma sambuddhassa namo dassa bhagavato arahato samma sambuddhassa so The name of soda is Sabasawa, All defilements. So how defilements arise? How we will dispel defilements? Uh, about that we will teach according to this soda. Bài kinh có tên là Sabha Sawasutta. Sabha Sawasutta có nghĩa là bài kinh nói về tất cả những cái lậu hoặc hay là tất cả những cái phiền não. Và bài kinh này sẽ nói những phiền não sẽ sanh khởi như thế nào và chúng ta có thể loại bỏ, chế ngự được những phiền não ra sao. So, as usual, it was just That, does have a heart. Does have a heart? Now this sentence is done by Bande Ananda in the first Sangha Council after the Buddha passed away. On one occasion, the Blessed One stayed in Savati at the Jedavana monastery Anatha Bendika's compound. Và như thường lệ thì bắt đầu mở mở đầu bài kinh với câu như vậy tôi nghe, như vậy tôi nghe là đó là câu câu tụng của tôn giả Ananda vào kỳ kết tập tam tạng lần lần thứ nhất và như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Savatthi, thành Sa Vệ, tại Jedavana, Kỳ Đà Lâm và vườn ông Anathabindika, ông cấp cô độc. At that time, the Blessed One addressed Bhikkhus. Bhikkhus replied. Then the Blessed One said this Bhikkhus, and what deeds? Uh, the causes of rising and perishing of all defilements. Please listen. Uh, pay attention. So at that time, Bhikkhu said, replied, Yes, Pandit. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỷ khưu. Này các tỷ khưu, Bạch Thế Tôn, các tỷ khưu ấy, Vương đáp Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, à, Thế Tôn nói, này các tỷ khưu, ta sẽ giảng cho các ngươi pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc hay là những cái nơi ở à, lậu hoặc xanh phiền áo xanh như thế nào và diệt đi như thế nào hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ nói thưa vâng bạch thế tôn và các tỷ khưu trả lời so this is a Bali Mula <coughs> so Buddha's teachings in the Buddha's teachings we have a Bali book mula uh, or does. Uh, also, we have commentaries. That's another book. Commentary means the definition of Bali. So, if we want to see the definition of a commentary, we have a Tika sub commentary. So, uh, so we will teach Mula and uh, uh, commentary. Yes. Và chúng ta có Mula, Mula đó là Pali, đó là tránh tạng, Mula là tránh tạng. Là những bài kinh, những bài kinh hay tất cả những bài kinh thì sẽ có tránh tạng hay gọi là Mula. Và Mula để cái sự giải thích định nghĩa cho cho tránh tạng, cho Mula, cho cho, cho Pali thì sẽ có chúng ta có sẽ có chú giải. Và định nghĩa của chú giải thì chúng ta phải đọc Tika, đó là sớ giải hay là phụ chú giải thì phụ chú giải sẽ định nghĩa giải thích cho chú giải thì bây giờ thì Ngài sê đo sẽ dạy chúng cho chúng ta từ trong chánh tạng mu Mula và trong chú giải. <coughs> So, uh, the Buddha stayed in Savati city. So, in the commentary, what is Savati? Savati is a, in, a city. So, the definition of Savati is uh, Sabha Yata ati. ati means all have. All have. So uh, means in that city uh, you have everything. Uh, so uh, whatever you want to get you can get in that city. because of this uh, it is called Savati means Savan Ati all have. trong chú giải có nói Savatthi Savatthi là gì nghĩa là trong Savatthi Savatthi là hai cái từ ghép lại với nhau đó là một danh từ ghép đó là Sabang Sabang là tất cả và Athi Athi đó là có nghĩa là Sabang Athi có nghĩa là có tất cả có nghĩa rằng trong thành phố hay là trong thành Samatthi thành xá vệ này thì chúng ta cần cái gì chúng ta muốn cái gì thì tất cả những cái đó chúng ta đều có thể có được chính vì thế nên là có tên là Savati hay là Sabang Athi Another thing is uh, one, in the Jeda, at the Jedavana monastery. So next one is uh, at the Anatha Bendikas compound. So why we call it Jedavana monastery? So uh, Jeda is uh, the owner of a forest. Originally, that place, that forest, is owned by Jeda Prince data brings. So it is a previous owner. So, uh, so Anathabenika is compound. Anathabenika is a rich man. Later he, he bought that land, that forest from the Jada branch. So uh, later name become anatha bendica's compound. So uh, he bought uh, from the Jada Prince, but the Jada Prince at that time, at least, please give me uh, for the gate. So Jada Prince, uh, he is uh, the donor of gate. Originally owned by Jada Prince, Anatha Benica bought, but uh, he, he didn't sell all. So the JetBrains want to donate uh, at the gate. Maybe have a, a writing, may have a writing, hmm. so people may know uh, Monastery. Also, it is uh, bought by Anathabainika, rich man. So Anathabainika is compound. So uh, the original name of Anathabainika is Sudada. Sudada. <clears throat> so, but he has a lot of compassion. Give foods needs uh, for the anatta. Anatta means uh, no shelter. People with no shelter means uh, uh like uh, uh, lonely ones. so lonely ones is no shelter. No one uh, to be dependent for them. So this is anatta. Uh, is a food. Nika is a giving. So anatta bindika means who gives food uh, for the lonely ones, how to say, for the poor people. So every day he gave mm, food for the poor people. So at that time his name is changed Anatha Pendika. So original name is Sudatta, and later name is Anatha Pendika. Yes. Vajradavana cô uh, tên ở đây chúng ta có cái tên đó là Jedavana đó Jed, uh, à, là chùa hay là tại uh, Kỳ Đà Lâm hay là Jetavana và vườn ông Anathapindika thì chúng ta có hai tên ở đây và Jetavana ở đây là gì? Jetavana ở đây đó chính là tên của thái tử thái tử Jeta và thái tử Jeta này đó là cái chủ cũ của cái khu rừng gọi là khu nên là cái khu, khu rừng đó có tên là Jeta và sau này thì khu rừng đó được bán lại cho ông Anathapindika là một vị triệu phú thì vị này vị triệu phú này là đã mua lại khu rừng đó để cúng dường tới Đức Phật và Chư Tăng và khi mua khu rừng đó thì thái tử Jeta chỉ có bán không bán hết mà để thái tử Cheda muốn cúng dường cúng dường cái cổng cái đất khu đất cổng đó và sau này cái cổng đó thì được có được ghi tên là Chedavana thì chính vì thế được gọi là tu viện Chedavana và vườn của ông Anathabinika ông cấp cô độc và um, Anathabinika thì cái tên nguồn gốc của tên Anathabinika tên của ông cấp cô độc ở đây tên cái tên của ông thực thực tế là tên Sudatta Sudatta nhưng mà sau đó thì tên của ông đã được thay đổi bởi vì cái từ anatha anatha đó là cho những người không nhà những người đơn độc những người vô gia cư những người nghèo những người không nơi nương tựa thì gọi là đó gọi là anatha binda binda đó là vật thực hay là đồ ăn thức uống đó là binda và eka eka là người cho thì cái tên này được trở thành anatha bindika bởi vì đó là cái người cho vật thực hay là cho chỗ trú cho nơi trú cho nơi ở cúng dường nơi ở bố thí nơi ở tới những cái người nghèo tới những người vô gia cư tới những người độc thân tới những người không nơi nương tựa thì cái tên của ông đã thay đổi bởi vì ông cấp cô độc ông Anathabindika là ông ấy luôn luôn là che chở cúng dường hay là hay là bố thí tới những người nghèo tới những người vô gia cư tới những người độc thân tới những người không nơi nương tựa nên chính vì thế cái tên từ Sudata trở thành Anathabindika So when Bande Ananda recites this sutta at the first Sangha Council, he puts uh, puts Dona's name for what? Uh, so uh, to follow for the later people. Later people uh, by hearing the donor's name in a of time, people may want to donate, may have a faith to follow Anata Bendika. So, because of this, the Ananda recites, uh, when, once upon the Blessed One stayed at the Jedavana monastery, at the Anatabhindika's compound. Okay. Yes. Và như vậy, tại sao tại sao mỗi lần khi mà tôn giả Ananda ngài tụng tụng tất cả những bảy kinh thì đầu tiên ở trong cái cuộc kết tập tam tạng lần thứ nhất thì tại sao mà tôn giả Ananda lúc nào cũng đọc tên thí chủ đọc tên thí chủ để làm gì bởi vì khi mà đọc mỗi bài kinh như vậy đọc tên cái thí chủ cúng dường cái thí chủ cúng dường mảnh đất đó khu chùa đó thì người sau hay hậu thế sau này họ nghe họ nghe họ sẽ được hoan hỉ họ sẽ khởi sanh cái đức tin và ông muốn khởi sanh cái sự cúng dường bố thí bố thí tu viện giống như là ông Anathaminika ông cấp cô độc vậy thì chính vì thế mà tôn giả Ananda, Ananda đã tụng là như vậy tôi nghe là một thời thế tôn ở tại Savatthi tại Jedavana đó là tại Kỳ Đà Lâm như là khu rừng Jedavana và tại vườn của ông Anathaminika ông cấp cô độc lý do lý do là như vậy So So the data brings uh, relinquish uh, properties about uh, about 800, uh, 180 million 80 million also uh, very precious trees. It is a Jada Princess relinquishment. So Anadavinika's donation is uh, 540 million. 40 million. So, so by saying their name, later people, future people, or people in the future uh, will follow. uh, to get kusala like them và tôn à, thái tử thái tử Cheta thì đã cúng dường cúng dường tất cả mảnh đất và có trị giá lên tới những mảnh đất cùng với những cây quý những cây gỗ quý ở trong tại khu vườn đó khu rừng đó trị giá lên tới 180 triệu và ông Anathavinika ông triệu phú này thì cúng dường tài sản lên tới trị giá là 540 triệu và mỗi lần mà tôn giả Ananda tụng lên đọc tụng và nói lên tên của thí chủ như vậy thì là làm cho người về sau cho hậu thế sau này họ nghe tên của những thí chủ như vậy nên là họ làm theo họ noi gương để sao để cho họ muốn có được họ làm những thiện pháp kusala muốn được có cái sự cúng dường và làm những cái thiện pháp là bố thí giống noi gương giống như là ông Anathamindika và thái tử Cheta. So at that time, the Buddha called bhikkhus uh, to give a Dhamma talk. So sometimes, although the Buddha is calling in bhikkhus to listen Dhamma, uh, there are some lay people also. Uh, so, uh, but a is is the nearest one. One then is the nearest one. Uh, because of this uh, the Buddha may called bhikkhus. So another thing is uh, teaching to the bhikkhu is uh, it is the first choice. Teaching lay devotees is the second choice, and teaching other religion is the third choice. So uh, bhikkhus are like a good, good pot, good pot so when it rain, every rain can accept because it is a good pot. Lily body is uh, the pot but broken at the top. <laughs> so although rain gets into the pots, uh, something inside, something uh, drop away, flow, uh, flow up away. So uh, other religion, deities, although the Buddha is teaching, they were accepted very little. So they are broken pot. So because of this, uh, bhikkhus are important person. they can follow every teaching. So like staying in forest, go to Vinapada, everything connected to them. They can follow everything, every rules, every views, like that. Uh, so later VOTS may not be like that. Uh, DTS may not be like that. So because of this, Sabikus are first choice. Uh, so main main people, uh, main persons who are listening Dharma. So another thing is uh, the meaning of Bhikkhu as a literal meaning is it is a practitioner. May translate practitioners. Bhikkhu means practitioners, so all included. Yes. Và sau đó sau khi mà thuyết pháp thì ở à, Đức Phật Đức Phật gọi tất cả các tỷ khưu này các tỷ khưu tới để nghe pháp Đức Phật gọi các tỷ khưu nhưng mà thực ra thì cũng có cả cư sĩ đến nghe pháp nữa chứ không chỉ có nguyên tỷ khưu đâu nhưng bởi vì sao bởi vì các vị tỷ khưu là gần với Đức Phật nhất và Đức Phật sẽ gọi các vị tỷ khưu tới để dạy các vị tỷ khưu và các vị tỷ khưu đó là ưu tiên hàng đầu ưu tiên đầu tiên để đức phật dạy và sau đến cái, cái thứ tự ưu, ưu tiên thứ hai đó là tới cái hàng cư sĩ phật tử và đến cái hạng cái thứ tự ưu tiên thứ ba đó là dành cho những người ngoại đạo và bởi vì sao bởi vì các vị tỷ khưu đó là giống như là một cái lu hay cái bình cái bình tốt có khi mưa xuống có thể chứa được nước bất kỳ những hạt mưa nào mới rơi xuống thì cái bình đó đều giữ được đều giữ được nước còn đối với những người cư sĩ phật tử thì giống như cái bình cái bình nhưng mà nó bẻ cái trên miệng nên là nó giữ được phần nước mưa nhưng mà nó bị cũng có một phần nó lại tràn ra ngoài tại bởi vì nó bị bẻ cái miệng và đối với ngoại đạo thì mưa xuống không giữ được bao nhiêu hết nó giống như là một cái bình bị vỡ giống như cái bình bị thủng vậy nên nó chỉ hứng được một chút nước mưa thôi và chính vì thế với lại cái từ khác à, cái nghĩa cái nghĩa của từ bi biku tỷ khưu nghĩa từ bi biku ở đây có nghĩa là đó là những tất cả những cái hành giả những cái người thực hành và vị tỷ khưu còn vị tỷ khưu ở, ở tại sao Đức Phật lại ưu tiên dạy cho các vị tỷ khưu đầu tiên bởi vì các vị tỷ khưu ở đây có thể nghe được có thể dạy có thể thực hành theo tất cả những giới luật tất cả những cái điều Đức Phật dạy ví dụ như là sống ở trong rừng hay là đi khất thực hay là vân vân tất cả những giới luật và các vị tỷ khưu được dạy và sẽ sẽ hành theo được những cái gì Đức Phật dạy còn đối với người cư sĩ thì nó có sự hạn chế mà đối với những người ngoại đạo thì họ chấp nhận được rất là ít những cái lời dạy của Đức Phật thôi và tỳ kheo bhikkhu ở đây đó là nói chung cho tất cả những cái hành giả những người thực hành giáo pháp Okay. So after calling him Bhikkhu, the Buddha said, I will teach the causes of rising and perish of defilements. So that means that the Buddha will teach in this sutta how defilement, now, what is the reason of rising of defilements? Uh, what, uh, uh, what is the reason of perishing of defilements? sau khi gọi các tỷ khưu thì Đức Phật đã dạy đã thuyết một thời pháp là làm là cái nhân sanh và diệt của tất cả những cái phiền não hay tất cả những cái lậu hoặc và cái nhân hay cái nguyên nhân hay cái lý do tại sao phiền não sanh khởi và cái nhân hay là cái lý do tại sao phiền não nó bị diệt đi bị đoạn trừ So Deborah continued uh, or explained uh, more details. So I said that the destruction of defilements is for those who sees and knows, not for those who don't see and the download. Đức Phật dạy nay các tỷ khâu ta giảng sự diệt tận và của các lậu hoặc cho những người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. So in this sentence, uh, what is a see, seeing, uh, what is knowing? So the first definition is that seeing and knowing is the same. So only the word is different. Và đây chúng ta thấy hai từ biết và thấy biết và thấy ở đây là hai từ khác nhau nhưng mà nghĩa giống nhau thực ra từ biết và thấy ở đây nó cùng một nghĩa so So another thing is uh, knowing means uh, Knowing means uh, knowing uh, to arise or to give arise. Yonisomandansikara, proper attention. Seeing means seeing not to give arise. Ayonisomandansikara, improper attention. Biết biết ở đây đó là biết cái gì đó là cái sự như lý tác ý và thấy ở đây là gì là phải thấy được cái sự không như lý tác ý đó là chính là biết biết cái gì và thấy cái gì So after that, uh, in the soda, uh, how the Buddha said that destruction of Uh, defilements is for those who knows and sees. So means that how they know or what they know, what they see. Uh, I must say again to be clear. The Buddha said, hmm. for those who see and knows. So what they see, what they know. So uh, the answer is uh, yonisomanesikara, uh, uh-huh, ayonisomanesikara. Uh, so no and seeing, proper attention, no and seeing, improper attention. Yes. Và bây giờ Ngài sau đó sẽ nhắc lại cho chúng ta thấy rằng đó là Đức Phật Ngài sẽ dạy cho các tỷ khưu, dạy cho những người biết và cho những người thấy và biết ở đây là biết và thấy, biết và thấy cái gì? Đó là Joniso Manasikara và Ajoniso Manasikara, đó là biết hay là thấy, nhìn thấy, biết được. Đó là cái như lý tác ý và cái sự không như lý tác ý thì đó là nhìn, là thấy và biết. Because for those paying attention in proper way, reason, unreasoned ah, defilements arise. Reason defilements increased, increase. For those who has brought attention, unreasoned ah, defilements don't arise. Reason defilements is removed. này các tỷ, tỷ khưu do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỷ khưu, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được diệt trừ. So, in this case, what is proper attention? What is improper attention? So proper uh, attention means uh, so paying attention nature as a nature, doka as a dukkha, etc. Or paying attention according to noble truths. So it is a proper attention. What is an improper attention? nature as a nature, dukkha as a sukha, anatta as a atta, asubha as a subha, or being intention opposite of truth. So those are called proper tension or improper tension. Và như vậy thì như lý tác ý là như thế nào và phi lý tác ý là như thế nào là gì có nghĩa rằng nếu gọi là như lý tác ý như lý tác ý thì đây có nghĩa rằng người ta sẽ thấy được cái anicca vô thường là anicca là vô thường và dukkha khổ là dukkha là khổ và thấy được các thánh đế là các thánh đế còn ờ, phi lý tác ý là không như lý tác ý nghĩa là như thế nào đó là người ta sẽ thấy được anicca là nicca vô thường lại là thường người ta thấy được đúc người ta lại thấy đúc khác khổ lại là xúc khác là lạc người ta thấy anatta lại là atta nghĩa là vô ngã người ta là nhìn nó là ngã và người ta thấy asuba lại nhìn nó thành suba có nghĩa là bất tịnh lại thấy nó là tịnh và tất cả những cái sự nhìn nhận những cái trí kiến ngược lại với những cái sự thật chân đế thì đó gọi là phi lý tác ý so uh, this is so uh, connected to proper attention connected to improper attention. Và nó đây ở đây là nó liên quan tới cái như lý tác ý và phi lý tác ý. So the singular rebirth, the water, is originated from Ioniso Manasikara. we would uh, free from sankalpa, bath is originated from Yoniso Manasikara. If, uh, if someone has Ayoniso Manasikara in proper attention, two dhammas will be fulfilled. What are they? Avijja and Bhavadana. So if there is a Vijja, there will be Sankara. There will be Vijnana. You can go according to Padeja Samuppada. So because of this, the water, Sangala rebirth, increased, fulfilled. So if someone has proper attention, so wisely attention, it will be fulfilled April Nova part. So April Nova part is led by right view. So right view is a Samadhi or Vajja. So because of cessation of avijja, Sankara will cease. Because of cessation of Sankara, Vijnana will cease. In this way, uh, Sangha will be seized. So as a conclusion, uh, what does is originated from Ionisomanesikara. Vivoda free from Sangha revert is originated from Yonisomanesikara. So these sodas are connected to Yonisomanasikara and Ayonisomanasika. Và chúng ta có đó là Vutta và Vivitta. Vutta ở đây đó là cái vòng sanh tử luân hồi. Và Vivitta là thoát khỏi cái vòng sanh tử luân hồi. Và Vutta vòng sanh tử luân hồi ở đây đó là bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn cái a, từ Ajoniso, Ajoniso Manasikara, có nghĩa là phi lý tác ý khi mà có phi lý latin ý thì sẽ có gì avicca là vô minh sanh khởi và avicca thì sẽ avicca à, có có vô minh thì sẽ có hành sankara và có sankara thì có vinyana có thức và như vậy thì buddha đó là vòng sinh tử luân hồi bắt nguồn nguồn gốc đó là phát sinh từ cái phi lý tác ý là không như lý tác ý còn khi mình có như lý tác ý là joniso manasikara thì như lý tác ý ở đây đó là cái nền sanh khởi cái sự sanh khởi nguồn gốc của là bát thánh đạo bát thánh đạo bát thánh đạo ở đây thì dẫn đầu dẫn đầu bởi gì dẫn đầu bởi chánh kiến samadhi samadhi hay còn gọi là vichcha thì khi mà có vichcha thì uh, ờ, vinyana sẽ diệt vinyana diệt thì hành diệt và avicca sẽ à, có, thì avicca diệt thì sankara diệt và vinyana sẽ diệt thì như vậy đó là theo uh, paticca samubada đó là à, theo duyên duyên khởi và như vậy thì vutta đó là nguồn gốc của của vòng sinh tử luân hồi của cái vòng tái sinh đó là Vutta thì ở đây đó là bắt nguồn từ Ajuniso Manasikara từ tác Ý và vi Vivutta đó là thoát khỏi vượt qua vượt ra ngoài cái vòng sanh tử luân hồi là bắt nguồn từ đâu đó là từ Joniso Manasikara đó là như lý tác ý như vậy thì bài kinh này là nói về cái sự ờ, nói về như lý tác ý và phi lý tác ý hay nó liên quan tới cái chủ đề là như lý tác ý và phi lý tác ý So if someone has and yonisomanesikara, proper tension arising developments don't arise, arisen developments uh, stopped or is removed. We have said this sentence. Uh, what is arisen developments? What is unarisen developments? So <clears throat> All recent developments means uh, so, for example, uh, you have uh, this computer. So uh, before you don't have, now you start to have. You attach to it. Uh, so this is a new uh, new attachment. <laughs> so it is a, a reason. Uh, developments. So, or uh, you experience uh, this object just now, never before. So uh, you attach to it because of improper attention. So it is uh, unarisen agusala, arisen defilements here means. So uh, actually, uh, in the long samsara, all developments uh, uh, have been arisen within us. So that we said here is uh, uh, just because of new experience, because of new object, you have developments. that means uh, arisen departments. Và như vậy thì chúng ta có câu đó là làm cho những cái phiền não chưa xanh không xanh khỏi và làm cho những cái phiền não đã xanh được diệt trừ. Thì những cái phiền não đã xanh à, chưa xanh được xanh khỏi là như thế nào? Ví dụ như là bây giờ chúng ta chúng ta là chưa có cái computer, chưa có cái máy tính. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại có cái máy tính, có cái computer và có cái computer này thì chúng ta lại dính mắc vào nó thì đó là những cái chưa sanh sanh khởi sanh khởi và những phiền não sẽ sanh khởi chúng ta dính mắc vào nó và những phiền não đã sanh thì để được diệt trừ được đoạn trừ So the uh, next one is arisen and developments. Uh, arisen and developments means uh, the developments have been arised within us. So it is a reason defilement. So, so originally we have this kind of defilements before. So later, maybe because of learning, because of questioning, or because of uh, doing volunteer service, mm, so not arise sometimes. So later uh, because of something it arises again or because of improper attention it arises again so it is a reason defilements yes. những phiền não đã sanh thì thực ra trong cái vòng luân hồi này thì chúng ta đã những phiền tất cả những phiền não từng sanh sanh khởi trong tâm chúng ta trong cái vòng luân hồi dài như vậy và cái phiền não mà đá xanh thực ra ở đây đó là những phiền não đá xanh thì đó là uh, những cái cái phiền não có, có nhiều lúc là nó xanh lên do những cái điều kiện và bắt đầu nó với nó nó nó khởi xanh nó khởi xanh và chúng ta phải loại trừ những cái phiền não đó lúc này của lớp khác nó sẽ xanh khỏi so according to this teaching so all defilements coming in from improper tension. So paying attention wrongly, wrongly means the opposite of noble truth. Uh, nature is nature, dukkha is sukha, etc. So uh, giving up all defilements is because of yoniso manasikara, proper attention. Proper attention means uh, according to truth attention according to truth, uh, attention uh, uh, nature as a nature, uh, nature as a nature, dukkha as a dukkha. So another way to say is uh, uh, so the suffering of life is uh, connect, originated from improper attention. The liberation of life, like a nirvana, is originated from proper tension. So uh, proper tension and uh, improper tension are very important causes for the suffering and for the happiness. Tất cả những cái phiền não, thì tất cả những cái lậu hoặc được phát sinh từ nguồn gốc của nó là bắt đầu từ phi lý tác ý và phi lý tác ý đây đó là người ta sẽ thấy được cái người ta nhìn nhìn thấy là vô thường là là thường thấy vô ngã lại là ngã thấy khổ lại là lạc chỉ đó và và để thoát khỏi để vượt qua được tất cả những phiền não này thì chúng ta phải có phải làm như thế nào thì khi đó cái nguồn gốc để vượt qua để đoạn diệt đoạn tận lại tất cả những phiền não đó là phải có như lý tác ý như lý tác ý đó là chúng ta phải thấy được các thánh đế là thánh đế và thấy được uh, vô thường à, thấy được vô thường là vô thường thấy được khổ là khổ và vân vân và chúng ta để chúng ta thoát khỏi được cái khổ trong tất cả những kiếp sống thì chúng ta cái nguồn gốc của cái sự khổ trong tất cả những kiếp sống đó là phi lý tác ý và nguồn gốc để vượt qua được những cái khổ trong những cái đời sống trong những cái tái sinh trong những cái kiếp sống đó là thoát khỏi khổ đó chính là niết bàn nibbana và cái nguồn gốc hay là cái nhân quan trọng để chúng ta có thể thấy được niết bàn nibbana thoát khỏi tất cả những cái khổ tái sinh đó là như lý tác ý như vậy thì như lý tác ý và phi lý tác ý hay là không như lý tác ý đó là cái nhân rất là quan trọng để quyết định cho chúng ta, quyết định cho cái khổ và cái lạc của chúng ta. So, to understand about the proper and improper attention, I will explain a little bit more. So, so do we do have a proper attention, so only two things you need to choose. One's object? Which object you will pay attention? So another thing is uh, uh, your attitude, how to pay attention. So which kind of attitude you should have. So only two things. Uh, so if you have a right object or right attitude, it is a proper attention. So another way to say is uh, meditation is uh, having proper attention. So if you are practicing meditation, it is uh, trying to have proper attention. So uh, for the concentration meditation, so there are uh, 40 meditation methods. Uh, for the vipassana, discerning rupa descending number, descending Gaussian effect, uh, seeing rising and perishing, and contemplate as a nature of another. So all these are proper tension. Và về vấn đề là như lý tác ý và phi lý tác ý thì ngài Sero sẽ giảng cho chúng ta một cách chi tiết hơn như lý thấy ở đây là gì chúng ta có hai cái lựa chọn một trong hai cái lựa chọn đó là thứ nhất đó để có như được có được cái như lý tác ý hay tác ý đúng đắn tác ý tốt đẹp thì chúng ta phải chọn cái cảnh chọn cái đối tượng cái đối tượng nào chúng ta nên nhìn đối tượng nào chúng ta không nên nhìn đối tượng đối tượng nào chúng ta cần thấy đối tượng nào chúng ta không nên thấy đó là cái đầu tiên và cái sự lựa chọn thứ hai đó là chúng ta phải có cái thái độ đúng đắn cái thái độ đúng đắn để đối diện với những cái cảnh chúng ta thấy cái thái độ chúng ta phải như thế nào thái độ đúng đắn như thế nào thái độ phải có những cái thái độ tốt thái độ đúng đắn thái độ đúng mực thì khi đó chúng ta phải chọn một trong hai cách cách cách cái cách này để có được cái sự như lý tác ý hay là tác ý đúng đắn và nữa đó là cái sự tác ý đúng đắn thì nó chúng ta làm thế nào để có được cái tác ý đúng đắn thì thứ nhất đó là có hai cái phương pháp thực hành đó là chúng ta thực hành thiền thì thực hành thiền định và thực hành thiền tuệ thiền vipassana và để được thực hành thiền tuệ thiền định thì chúng ta có 40 đề mục thiền định khác nhau và thực hành thiền vipassana thì chúng ta có phân biệt danh phân biệt danh chân đế phân biệt sắc chân đế và phân biệt được nhân và quả phân biệt được cái sự sanh và diệt và thấy được cái tam tướng khổ vô thường vô ngã thì như thế chứng tỏ là chúng ta đang có đang phát triển được cái sự như lý tác ý So, in the previous saying that the Buddha said, So for those who has proper attention, unreasoned developments will not arise. Reasonable developments will, will be given up, will be removed. So the Buddha have been set. uh, have been set by the Buddha. So and this uh, connection will be removed. So the Buddha continue the next sentence says. So there are defilements removed by seeing. There are defilements removed by restraining. There are, there are defilements removed by using. There are removed by enduring. There are removed by avoiding. There are removed by dispelling. There are uh, removed by developing. Okay. Yes. Và như vậy thì Đức Phật mới chỉ ra một cách nào để loại bỏ được những cái sự à, để có được cái sự à, phi lý tâm ý và đòi đoạn trừ đoạn trừ cái phi lý tâm ý hay đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc đoạn trừ những cái phiền não thì đoạn trừ có những bao nhiêu cách để đoạn trừ thì có những lậu hoặc hay có những cái phiền não phải đoạn trừ là do có sự thấy được phải lậu hoặc nghĩa là do có sự chi kiến do chư kiến để đoạn trừ và có những cái lậu hoặc có những cái phiền não phải do phòng hộ để được đoạn trừ và có những lậu hoặc những phiền não phải do cái cách thọ dụng để được đoạn trừ và có những lậu hoặc hay là những cái phiền não phải do kham nhẫn để được đoạn trừ hay là có những cái lậu hoặc phải do tránh né để được đoạn trừ và cũng có những lậu hoặc phải do trừ diệt để được đoạn trừ và có những lậu hoặc thì phải do tu tập để được đoạn trừ. So after that uh, and the Buddha said a long long sentence. Uh, so uh, to know shortly in the earlier time uh, we will do conclusion first. So there are departments removed by seeing. So by seeing what? Uh, by seeing uh, noble truths. So this is a suffering. This is uh, the origin of suffering. This is a cessation this is uh, the sensation of suffering. If someone see and knows, so defilements, some defilements will be removed. So those are defilements removed by seeing. If it, it means if you can see, no but truths uh, if you become Sodavana, you will remove Saka deity uh, and then uh, eternal view, Vichikecha, doubt, Silavada Brahmasa, uh, a kind of wrong view uh, about the like a wrong practice, wrong habit. Uh, so those developments uh, you will remove. So because of this Those defilements are called defilements removed by seeing. Yes. Và chúng ta thấy như vậy thì có những cái con đường những cái cách để đoạn trừ và chúng ta đến cái, cái, cái kết luận chúng ta đến cái, cái kết luận trước kết luận trước sau đó thì ngài Sero sẽ giải thích nghĩa là cách thấy để vượt qua được những cái phiền não để những cái, cái lậu hoặc bằng cái cách nào bằng cái cách nhìn thấy hay bằng cái tri kiến bằng cái tri kiến ở đây đó là gì đó là người ta phải thấy được cái thánh đế thấy được cái thánh đế thấy khổ đế là khổ đế và thấy được nguồn gốc của khổ hay là tập đế là tập đế và người ta thấy được cái sự diệt khổ hay là uh, cái sự đoạn tận của tất cả những khổ và thấy được con đường dẫn đến đoạn tận khổ thì khi thấy được tất cả những thánh đế là thánh đế như vậy thì người ta sẽ chúng ta sẽ vượt qua vượt qua được những cái phiền não vượt qua được những cái lậu hoặc và hay là chúng ta để mà chứng được đạo dự lưu Sotapanna thì khi đó chúng ta sẽ vượt qua được Sakaya Đi Thị, đó là thân kiến, vượt qua được Vichikicha, vượt qua được hoài nghi, vượt qua được giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây, đó là những cái sự thực hành sai, những cái phương pháp thực hành sai. Chúng ta loại bỏ nó, chúng ta đã vượt qua được nó, không làm theo những cái sự thực hành sai. Thì khi um, mà chúng ta vượt qua được, hay là chúng ta thấy được, thấy được những cái chân đế, thấy được uh, nhờ những mà chứng được đạo dự lưu thấy được những cái thánh đế những cái chân à, những cái chân đế như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái lậu hoặc toàn tận được những cái lậu hoặc so uh, before that uh, there are some explanations uh, about the improper attention so which kind of people have improper attention So the Buddha said, Asutawa. Asutawa is a no knowledgeable person. So, no, someone uh, not have been hard, who uh, who haven't yet heard Dharma. So it is a no knowledgeable person ordinary, never seen uh, noble people, unlearned about the noble teaching, untrained about the noble teaching, never seen good people. Uh, uh. so this kind of people don't know. what a Dhamma? Uh, do we pay the attention? Don't know. What's kind of Dhamma? Uh, do we pay the, uh, do we pay the attention? So because of not knowing Not knowing the Dharma, do we pay the attention? Because of not knowing the Dharma, nor do we pay the attention. So they happen to pay attention something not proper do we pay the attention. So because of this, the developments arise or the developments increase. So what are developments here mentioned? Developments of sensual desire, developments of uh, attaching into the life, uh, developments of avijja, ignorance. Okay. Yes, sir. và như vậy đối với những người những người mà không mà có cái sự đây gọi là phi lý tác ý phi lý tác ý đây là những cái ai những ai những người nào mà có cái sự gọi là phi lý tác ý đó là những người gọi là asutawa asutawa có nghĩa là những người mà không có nghe không nghe pháp không có biết pháp không có hiểu pháp hay là không nghe pháp những người mà không có kiến thức không có pháp học không có không có nghe pháp không nghe thánh pháp và những người này thì không tới gặp những các bậc thánh không được gặp các bậc thánh không được nghe thánh pháp và không có thực hành theo thánh pháp thì đó gọi là những người asutawa những người đó là những người thì đó là những cái người mà không biết nhưng chính vì thế nên họ không biết được thế nào là cái pháp mà nên tác ý hướng tới và thế nào là những cái pháp những cái pháp nào là những cái pháp không nên tác ý tới bởi vì không biết được những cái pháp mà chúng ta cần, mà cần hướng tâm tới hay những cái pháp mà chúng ta cần phải tránh xa không hướng tâm tới không tác ý tới thì người đó đã tác ý hay là hướng tâm tới những cái pháp mà là không nên hướng tâm tới bởi vì như thế bởi vì như vậy nên là nó mới sanh trưởng nó mới tăng trưởng những cái phiền não sẽ sanh khởi cái sự phi lý tạo ý nó sanh khởi từ đó và những cái phiền não sẽ sanh khởi hay những cái lậu hoặc sẽ sanh khởi và cái lậu hoặc ở đây những phiền não ở đây chúng ta có chia ra đó là chúng ta có dục lậu là hữu lậu hay là dính mắc vào những cái đời sống dục lậu đó là những cái cái dục lạc dính mắc vào những cái dục lạc đó là dục lậu hữu lậu hay là đó là những dính mắc vào những cái đời sống như kiếp sống gọi là hữu lậu còn vô minh lậu đó là cái ba ba cái phiền não ba cái lậu hoặc đó là dục lậu hữu lậu và vô minh lậu so so there are three defilements here mentioned in the sutta one is the karma sawa so kamaswa means attaching into sensualities. So bhavasawa means attaching into rupa and uh, arupa life, Brahma lives. Attaching into jhanas, uh, attachment ar ar arising together with uh, sastra uh, ocheda eternalism view, the view of internalism, uh, the view of nihilationism. So uh, those are both, Uh, always Svaya is clear, Kriya. Uh, is a delusion. So not knowing uh, no but truths. chúng ta có kama sắc quả kama sắc quả đây là dục dục lậu dục lậu đó là dính mắc vào những cái dục lậu những cái dục lạc thì đó, đó gọi là dục lậu kama sắc quả còn ba sắc quả đó là dính mắc vào cái đời sống dính mắc vào kiếp sống đó là gì dính mắc vào rupa đó, dính mắc vào rupa và arupa nghĩa là những cái phạm thiên cõi kiếp sống của phạm thiên sắc giới và vô sắc giới và dính mắc vào cái tầng tiền jhana khi mà dính mắc như vậy thì hay là có sự dính mắc dính mắc vào cái sự thường kiến và đoạn kiến đó là những cái sự dính mắc đó gọi là bawa bawasawa hay là hữu lậu còn awicca sawa nghĩa là vô minh lậu vô minh lậu ở đây chúng ta thấy rất là rõ ràng rồi dễ hiểu rồi đó là awicca sawa hay còn gọi là moha hay là si đó chính là awicca sawa So in the Abhidhamma book, in the Manuwa book, there are the four kinds of asawa uh, added uh, wrong view, but here only three mentioned. So it is something different. Theo vi diệu pháp Abhidhamma thì chúng ta có bốn asawa như là bốn cái lậu hoặc thì có cái đầu tiên đó là tà kiến lậu nghĩa là tà, tà, tà kiến nhưng mà ở đây chúng ta lại có ba chỉ ở trong bài kinh này chỉ nói có ba lậu hoặc thôi ba cái phiền não thôi thì đó là cái sự khác biệt trong à, vi diệu pháp và trong bài kinh này so Ordinary people, unlearned ones, how they think. So sensualities are good. <laughs> so like uh, but this body is good, uh, house is good, guy is good, like that. So uh, the people they think in this way normally. So because of this, there are defilements attachment to the sensualities increase, not removed. So in the same way, it is a karma sawa, increasing karma sawa. So uh, unlearned people, so ordinary people, uh, they may think uh, jhana is good, <laughs> Brahman lives are good. So Thinking in this way is not proper, so we increase attachment to the jhana or brahmas. So uh, if so, bhava sava arise, increase. So in the same way, uh, about the worldly dhammas, for those who have a wrong perception, of a perception. Uh, so uh, they think uh, they don't know it, it is a suffering, the origin of suffering, cessation of suffering. Uh, the practice lead led lead to uh, cessation of suffering. So they want to know if so ignorance arise. Yes. Awareness so what? Uh, Increasing yes. avijja. yes. Awareness, Yes, sir. Đó. Và như vậy thì đối với những người bình thường thì người ta người ta thấy rằng để người, cái kamasawa sẽ được tăng trưởng bởi vì người ta nghĩ rằng bởi ta người ta có tác ý sai bởi ta người người ta nghĩ rằng những người thường đó những người phàm người ta nghĩ rằng ô những cái dục lạc này là tốt những cái này là thích thú cái thân này là tốt cái nhà này là tốt cái xe ô tô này là tốt và bởi vì như vậy bởi vì người ta suy nghĩ suy nghĩ sai như vậy phi lý tác ý như vậy nên, là cái dục lậu mới tăng trưởng và không suy giảm không được đoạn trừ mà nó ngược lại nó cái tăng trưởng tăng trưởng cái kama ạ hay là dục lậu là những cái phiền não cái dục tăng trưởng và đối với những người học uh, những cái người mà người phàm thì họ cũng nghĩ rằng ồ oh, gia áo là tốt những cái tầng thiền là tốt và phạm thiên có phạm thiên là tốt thì bởi vì suy nghĩ như vậy nên là uh, cái bà hoa sao ạ hữu lậu sẽ được tăng trưởng phát triển mà không có bị không, nó không suy giảm không có đoạn trừ mà ngược lại nó lại tăng trưởng và đối với những người như thế suy nghĩ suy xét như vậy thì họ thấy là những suy xét về những cái pháp thế gian như vậy thì những cái pháp thế gian này sẽ bị tăng trưởng và một số người thì họ đã có những cái hại ý cái sân ý và người ta không biết được khổ đế không biết được nguồn gốc à, không biết được cái sự khổ không không biết được cái thánh đế khổ thánh đế không biết được nguồn gốc của khổ hoặc người ta không biết được cái sự diệt tận đoạn diệt của khổ và người ta không biết được con đường dẫn đến sự diệt tận của tất cả những khổ đau bởi vì sự không biết này nên là vô minh vô minh sanh khởi nên chính vì thế avicca sawa nghĩa là vô minh lậu sẽ được tăng trưởng và không nó không có suy giảm mà nó tăng nó lại tăng trưởng so uh, time is up we should stop here so you know, we will continue next time next week uh, yeah, if there is yes, a question uh, you can ask we have a few minutes yes và cũng đúng thời và chúng ta sẽ tạm thời dừng từ phát thoại ở đây và tuần sau ngày sau đó sẽ giảng tiếp cho tất cả chúng ta về bài kinh này và bất kỳ ai chúng ta có câu hỏi nào xin hãy đặt câu hỏi với ngài xe đo. Yes, sadhu, sadhu, sadhu. So, uh, Venerable Sangha Sale and Yogi, if you have any question, please send to our Google Doc and chat box and uh, we will send the question to Xe đó. Câu hỏi từ Junita. Con đã mỹ xe đó. Uh, when vi säger då how, how to know if someone really loves the Dharma? How to know? How to know if someone who really loves the Dharma? Uh, Can Sadao hear first me? First of all, yes. uh, you, you need to shave your hair. Ờ, câu hỏi đây có nghĩa rằng so you can know something at least something yes. Câu hỏi từ ờ, Junita có nghĩa là thưa ngài Sedo làm thế nào mà chúng ta có thể biết được một người thực sự là người ta yêu pháp thì ngài Sedo mới nói ngài Sedo trả lời rằng Ờ, là chúng ta trước tiên là chúng ta nhìn xem là người ta có cạo đầu hay không nếu mà thấy người ta cạo đầu đi xuất ra thì tối thiểu là chúng ta cũng thấy được cái gì đó đúng không thấy được cái nó thể hiện ra bên ngoài đúng không xem người ta có cạo đầu xuất ra hay không <laughs> yes you still have a hair in your head như vậy ờ, quý vị có còn tóc ở trên đầu hay không <laughs> câu hỏi tiếp theo yes từ uh, y cô tránh y thưa ngài khi con ngồi thiền hơi thở nhẹ nhàng và thiết lập được uh, độ tập trung thì thân con như bị vùi vào trong lòng đất con sợ khi quay trở lại ờ, trở lại trở lại quán ra ngoài tình trạng này thường xuyên mỗi khi con có được định vậy con phải làm như thế nào Vietnamese at all. When I when I practice in meditation, when the breath become more softer and the, my concentration become uh, better, more focusing. Uh, so I feel that my body, like the singing, bury into the earth, into the earth. So at that time, I have to uh, pay attention to the outside. Because of this condition, or this problem always come to me time to time whenever my concentration getting better. So how can I overcome this problem? So uh, you should keep your mind uh, on the right object. So you should keep your mind here on the object. So you should just go on. So just peacefully stay um, m to be longer so you don't need to do anything có nghĩa rằng ngài sẽ đo dạy rằng khi đó chỉ cần chú tâm đúng đúng đối tượng đúng tại chỗ tại để tâm tại ngay cái vị trí này vị trí ở bên trên môi trên giữa môi trên và cái bên chóp mũi và để tâm đã hướng tới cái đối tượng chân chính đối tượng đúng đối tượng tích hợp đó là hơi thở và chỉ cần hướng tâm đến hơi thở tôi và quên tất cả những thứ khác đi bỏ qua những thứ khác và và cô hãy ngồi xuống ngồi xuống một cách an an bình an tịnh và lắng tâm xuống tiếp tục hay biết cái đề mục thiền của mình cái hơi thở của mình và tất cả mọi thứ không quan tâm đến nó là chỉ cần làm như thế thôi không cần làm gì khác nữa yes, câu hỏi từ phương Trần Phương Tâm kính thưa ngài Sê Đo khi con có khi con ngồi thiền niệm hơi thở, khi đang tập trung vào hơi thở liên tục ngay cửa mũi thì nước bọt trong miệng luôn trào ra khiến tâm con mất định và phải nuốt nước bọt vào, không thể tập trung liên tục vào hơi thở. Để khắc phục được chứng ngại này, con phải làm sao? Xin Ngài Tư Bi chỉ dạy. Sadhu, sadhu, sadhu. Vanami said, đó, when I am practicing anapanasati, so when I focus continue, continuously on the breath right here, So that at that time, the saliva always come out in my mouth, in my mouth. So because of many saliva keep coming out, so it make my mind become uh, uh, my mind become wandering. So because I need to swallow the saliva in, I cannot I cannot focus well on the breath. So how to overcome this uh, difficulties, how should I do? Sadhu, sadhu, sero. Uh, it is uh, uh, because of beginning you have uh, this uh, saliva problem. <laughs> yeah, some people have. So like uh, when we start to give a Dhamma talk, uh, we have to swallow saliva, but uh, we have difficulties. If we swallow the saliva, we may forget uh, Huang we continue Dharma teaching. <laughs> so after some experience, uh, it uh, will be automatic. Everyone is uh, swallowing the saliva, so you don't care or coming out or swallowing. So whatever you can do, don't pay attention about the saliva. Just you should continue to practice on the breathing. Yes. Ngày xưa đó thầy rằng đối với những hành giả mới bắt đầu thì ờ, chúng ta có vấn đề về nước bọt chảy nước bọt ra và cũng tương tự như vậy khi ờ, giống như là ngày sau đó thuyết pháp thế ban đầu thuyết pháp thoại cũng vậy cũng cũng phải nuốt nước bọt đúng không nhưng mà nếu mà cứ mới bắt đầu khi mới bắt đầu thuyết pháp hay là những người mà pháp thuyết pháp mới bắt đầu chưa kinh nhiều chưa nhiều kinh nghiệm và nếu mà cứ quan tâm đến cái vấn đề nuốt nước bọt thì đến lúc là quên mất là mình sẽ mình đang thuyết cái gì và mình sẽ thuyết thời pháp như thế nào thuyết cái gì nên mình sẽ bị quên cũng tương tự như vậy khi mà hành giả mới bắt đầu thực hành thiền hơi thở cũng thế nếu mà cứ nghĩ đến cái vấn đề nuốt nước bọt nước bọt nó trào ra thì nuốt nó thì chúng ta sẽ quên mất cái đối tượng thiền chính của mình là hơi thở và cái vấn đề này ai cũng nuốt nước bọt thôi không có ngoại trừ bất kỳ ai cả nhưng mà cái vấn đề này không không có quan trọng và sau này á, khi mà đã hành thiền mà trở nên có sự thuần thục hơn có nhiều kinh nghiệm hơn thì cái vấn đề này sẽ giải quyết được, một được giải quyết một cách tự nhiên chúng ta không còn quan tâm đến cái về vấn đề nước bọt có chảy ra ngoài hay là chúng ta nuốt vô nữa mà chúng ta đơn thuần hay biết cái hơi thở tại ngay vị trí này đó mới là cái điều quan trọng còn cái nước bọt bỏ qua nó một bên yes, no. từ ờ, câu hỏi từ cô tu nữ pháp độ ra kiếm về ngày tâm con thường có sự hoan hỉ ưa thích và ưa thích và dính mắc nhất là với quý sư quý ngài giỏi hay có tăng tướng đẹp con liền tác ý đến sự bất tịnh và sự già của các sắc pháp vậy con có bất kính tác ý đến các ngài à, bất, đến sự bất tịnh của thân sắc chưa tăng không ạ hãy cầu mong con mong ngài chỉ dạy thêm cho con uh, ờ, Vietnamese said all this question from the Sale. Vietnamese said all, I'm very happy and uh, to see all the Sero, to the Sangha, to the Pante, especially older Pante with good looking Pante. And <laughs> because of that, so my mind, I straight away turn my mind into the Asuba object. So because I contemplate that Pante, the Seador, also Asuba, Asuba, Asuba. So is that the did I with that intention of Asuba Sanya did I get disrespect to the Pante or to the Cerro. Uh, hmm. it is quite fair. We also should do those. Uh, <laughs> we also we also should do do to you. So quite fair. You can do that. So asuba means uh, yeah bodily. It is disgusting. It is for everyone. But when uh, we have to respect because of their sila, because of samadhi and um, panya. So we have to pay respect. It is mentality. Uh, so no problem uh, practicing as a asuba. You can do that. We will do for you. Yeah. Ngài Sero nói rằng cái này hết sức là công bằng thôi và các cô hay là mọi người cũng quán cái sự ờ, bất tịnh asuba tới các ngài Sero, tới Chư Tăng, tới mọi người, tới các bàn tê và các bàn tê hay là ờ, các vị Chư Tăng cũng thế, cũng quán bất tịnh tới cả cô nữa, tới tất cả những cô tu nữ, những người nữ và cũng tương tự như vậy cái này hết sức là công bằng thôi bởi vì chúng ta thấy rằng cái bản chất thực bản chất thực sự của cái thân này đó, đó là cái sự bất tịnh sự nhầm gớm và chúng ta cung kính các ngài xe đo cung kính những cái vị sư những vị tỷ khưu bởi vì sao bởi vì sila Dạ, giới của họ bởi vì samadhi bởi vì định của họ và bởi vì những uh, sila samadhi và panya trí tuệ trí tuệ của họ của họ đó là tất cả chúng ta cung kính hay là tôn trọng hay là cung kính đảnh lễ bởi vì sao bởi vì những phẩm chất của tâm chứ không phải là cái thân xác này và cái thân này là bất tịnh là quán chúng ta phải quán nó là asuba bất tịnh là bất tịnh và nó rất là công bằng thôi các cô quán asuba tới các vị chư tăng tỳ khưu và các vị chư tăng tỳ khưu cũng quán asuba tới các cô rất là fair rất là công bằng yes. Câu hỏi tiếp theo. Uh, à, so đó, we have three more minutes rồi đó. So maybe we have one more question rồi đó. Câu hỏi từ uh, Chan Hồ. Yeah. Dạ. Kính bạch sư cho con hỏi là hành là làm thế nào để kiểm soát được tác ý khi khởi lên ạ? À? Kiểm soát tác ý khi khởi lên. Vanami sẽ đó So, uh, how can we control the mind, the thought, when it already arises? So, if it is good, uh, you don't need to control, let it be. Uh, so, if it is arising, uh, you may change the object or you may change your attitude. nếu mà cái tác ý đó là thiện là tốt thì chúng ta không cần phải làm gì hết không cần phải thay đổi nó không cần phải kiểm soát nó nhưng nếu cái tác ý đó là là xấu tác ý đó là bất thiện thì chúng ta phải thay đổi thay đổi nó thành thiện đó là gì đó là đổi cái cảnh đổi cái đề mục và thứ hai nữa nó hai cách thì một cách đầu tiên là chúng ta có thể đổi cái cảnh hướng tâm đến cảnh khác hướng tâm cái đề mục tốt hướng tâm đến cái đề mục thiện cách thứ hai đó là chúng ta phải đổi cái thái độ thay đổi cái thái độ có những thái độ đúng thái độ thiện thái độ tốt đó là hai cái cách mà chúng ta có thể làm chúng ta chờ ngày xe đom lát hình như ngày xe đo vừa mới bị ờ, thoát ra khỏi dung Xin hội chúng chúng ta chờ một lát để Ngài sẽ đo vào lại trong Zoom. Và vâng, xin được chúng chúng ta chờ một lát để ban tổ chức liên lạc với ngài Seattle. Như sóng của bên ngài bị ờ, yếu và ngài đã bị rớt rớt mạng. you you you go to Viva. Hay là him. Yeah. Huh? No, okay. Okay. okay. okay. I will. Above you, Lin. Yeah. Uh, uh, yes. Bonami said all. Hello. Uh, yes, Pandey, we can hear Pandey now. Uh, you can lead. Uh, you can lead uh, uh, with uh, sharing merit. Yeah. Yes. Uh, okay. Pandey, we can hear Pandey now. Can Pandey lead us? Yes. How about oh, yes, oh. Uh, uh okay. yeah, we can see Pandey now. Yeah. Okay, okay. Repeat after me to share merit. Và tất yeah. Dạ. cả chúng ta đọc theo ngài sơ đó để hồi hướng và chế phước idame bonyam idame bonyam idame bonyam nibanasa nibanasa nibanasa pachayo pachayo pachayo hodu hodu mama bonya bagam mama bonya bagam Sapa satanam Sapa Sadanam Bajemi Bajemi me samam me samam Punya bagam Punya bagam Labandu Labandu Sadu Ta du. Ta du. Ta du. Ừ, ừ. Nam mô Buddha ya, Nam mô Dhamma ya, Nam mô Sangha ya. Thank you Sayadaw for the wonderful Dhamma talk and thanks Bante Bhagwaratamika for the wonderful translation today. We would like to share all our merits that we've accumulated by keeping Sila learning Dhamma uh, and practicing Dhamma uh, to Baok Sayadaw May Sayadaw be strong, healthy, and long life. We also thanks everyone for your time and participation. See you all in the next Dhamma um, uh, talk class. May all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Chúng con xin tri ân Ngài Sayadaw đã thuyết một thời Pháp tuyệt vời cho tất cả chúng con và kính tri ân bạn tê pháp thắng đã thông dịch cho chúng con chúng con xin kính dân đến ngài Ba Baok Sayadochi những quả phước mà chúng con đã trong sạch làm đây bằng cách giữ giới học pháp và hành pháp chúng con kính mong ngài Ba Baok Sayadochi pháp thể khinh an thân tâm an lạc mãi là bóng tuần che mát cho chúng con xin cảm ơn quý vị đã tham gia buổi thính pháp ngày hôm nay xin hẹn gặp lại tất cả trong buổi học pháp lần sau Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin kính chúc chư tăng, Phật tử và đại chúng được hạnh phúc vạn lành. Sa đu sa đu sa đu Sa đu sa đu sa đu sa đu Sa đú, sa đú.